Սիրելի բարեկամներ, այսօր եւս մենք կանդրադառնանք Սփյուռքահայ գրականությանը, կխոսենք Զահրատի մասին, կփորձենք հասկանալ նրա բարերուն տակի քերթուածը։ Բանաստեղծին հետ միատեղ ճամփակել ենք երկելու։ Ինքը գերք է։ Մենք երկելու պես կնենք։ Քսաներորդ դարի սկզբին ճակատագրի անտարբեր ու կմահաճ մի հարվածով հայությունը սփռվեց աշխարհով մեկ։ Ստեղծվեցին բազմաթիվ գաղթօջախներ ու նաև գրականություն։ Դա արևմտահայ գրականության շարունակությունն էր, բայց բովանդակային բոլորովին նոր հնչեղության ու գեղարվեստական կառույցի մեջ։ Դա գրականություն էր նոր հոգեբանությամբ, նոր ցավով, նոր երազով։ Թուրքայի բանաստեղծությունը երկար ճանապարհ է անցել։ Այդ ճանապարհի ուրشادիր ուսումնասիրությունը հերքում է այն թուրք կարծիքը, թե սփյուռքը բանաստեղծներ ունի, բայց բանաստեղծություն չունի։ Սփյուռքահայ գրականության ստեղծման ու կազմավորման առաջին իսկ շրջանից Երևան եկան ինքնատիպ անհատականություններ՝ Վահան Թեքեյան, Կոստան Զալյան, Վազգեն Շուշանյան, Մուշեղ Իշխան, Վահե Վահյան, Կարապետ Սիտալ եւ այլն որոնք իրենց ստեղծագործություններում կորուսյալ հայնիքի թարմ վերքն էին երգում։ Այնուհետև գրական ասպարեզ իջավ նոր սերունդ՝ Կարպիս Ճանճիկյան, Հայկազուն Գալուստյան, Անդան Էոզեր, Խաչիկ Ամիրյան, Զարե Խրախունի, Զահրատ եւ նյութ ընտրելով իրական կյանքից ձգտեց պոեզիա բերել Գորոստյան, ցավի, վշտի, սիրո ամենաբնական երանգները։ Փորձեց գեղեցկությունը տեսնել ճշմարտությունների մեջ։ Անդան Էոզերը իր գրքի առաջաբանում այսպես է գրել. «Պատերազմը, տնտեսական աննպաստ պայմանները մեզ իրատես դարձրին։ Սանձեցին մեր երազները, մեր ակնարկները ուղղեցին առօրյա մտերմիկ կյանքին»։ Եվ իրոք, այս սերնդի գրականության մեջ ավանդական ու նորարականը սինթեզվեցին, ստեղծելով անհանգ ոսկերի ոչ համաչափ կառուցվածքով, երբեմն առանց մեզատարերի ու առանց կետադրության պոեզա, որը անկաշկանդ խոսքի པարզ զրույցի դվավորություն է թողնում։ Այս պոեզիան ավելի շատ մտահոգված է մարդ էակի երջանկության խնդրով, իրական, པարզ ու խեղճ հոգիների ճակատագրով։ Ստեղծված իրավիճակները, վաղվա հանդեպ անվստահությունը, միապաղաղ անորոշությունը ողբերգական շեշտեր հաղորդեցին պոեզիային։ Դրան զուգահեռ Պարս շարադրանքների մեջ նշмарվեցին խորը ենթատեքստեր, եւ որքան էլ զարմանալի թվա տնավեր ու բնավեր անհատի հոգու մեջ լույսը մնաց անսպար հումանիստական զգացումները գեղարվեստական նոր արտահայտությունների մեջ դրսևորվեցին նորովի եւ հենց Պոսահայ բանաստեղծության գլխավոր առանձնատկությունն էլ սրանք էին Ետպատերազմյան շրջանում այս սերունդը, ինչպես ասում են, մահվեց 60-70-ական թվականներին Սփյուռքում, Հայնիքում ու նաև օտար ընթերցողների շրջանում լայն ճանաչում գտան Զարե Խրախունին եւ Զահրատը։ Զարե Յալտզջյանը ծնվել է 1924 թվականին եւ հանդիսանում է Պոսահայ գրականության ինքնատիպ դենքերից մեկը։ Զահրատի բանաստեղծական աշխարհը հենց այն նորարար շունչն է, որ հեղափոխեց Սփյուռքահայ պոեզիան։ Նրա ստեղծած այդ աշխարը իրականության յուրահատուկ արձագանքն էր։ Նրա թարմ հերոսը թեթև հումորով, կիսայգնական տոներով զրուցում է ընթերցողի հետ։ Յուրաքանչյուր տողում կես լուրջ, կես կտակ մի մտերմություն կա։ Երգիծանքով նկարագրված մեծ ցավ։ Ամեն ինչ մեծ է, մեծ քաղաքին մեջ գրում է նա։ Հաճույքը մեծ, ցավը մեծ, Բողոտաներուն ու շենքերուն նման, ու անոնք, որոնք պզդիկ մարդիկ են, երբեք հանդարտ չպիտի ըլլան մեծ քաղաքին մեջ։ Այսպեսին էր թուրքահայ իրականությունը Զահրատի համար մեծ աշխարհում մարդը պատեպատ է զարգվում։ Զահրատը մեր կորուսված հայնիքում շարունակեց գոյատևել որպես յուրօրինակ մի օազիս, որ հնամյա երկի ու հայնիք է ներկայացնում իրենով։ Դրանից դուրս գտնվող տարածները չեն կարող բանաստեղծ Զահրատի համար հենարան հանդիսանալ, եւ նա իրարամերժ իրականության մեջ ստեղծեց իր յուրահատուկ բանաստեղծական ոճն ու ձևը, առանձնահատուկ արտահայտչամիջոցը։ Հեգնանքը նրա համար դարձավ փրկարար զենք, կենսասիրության արտահայտություն, ցավի հաղթարման ու ինքնահաստատման միջոց։ Կոպիտ իրականությունը կարծես ծրվում է մանկական միամիտ տողերում։ Կաղանդ papayi մորուքը ջերմակ է ալյուրի նման։ Ըստ է կաղանդ papa մորուքետ հաց կշինվի Զահրատի պոետական կարգախոսը բխում է հասարակական կյանքից։ Նոր աշխարհը, նոր հերոսներ, նոր սյուժեներ է հուշում։ Ամեն օր եւ ամենուր բախվում են երազներն ու իրականությունը։ Այլևս 10 ղրուշով հնարավոր չէ հերոները թրջել եւ երազել, քանզի կյանքը հանրակարգ է եւ դուրս չի գա գծից։ 10 ղրուշ է կսե կնստի, կերազե, գուզե հերոներ ներթա, ուր ով գիտե։ Թերևս յետ մանկության տարիներուն թերևս առաջ հասուցած օրերուն, բայց հանրակարգը այս գիծեն դուրս չելեր։ Զարատի առաջին ժողովածուն լույս տեսավ 1960 թվականին։ Այդ բանաստեղծության ընթերցելով զգում ես, թե ինչպես անցյալի հարազատ, ավանդական եւ սիրելի մթնոլորտը զարմանալի ներդաշնակությամբ ձուլվում է ներկայի հետ եւ ամբողջական պատկերացում ստեղծում ժամանակի մասին։ Մարդու ներքին դրաման, նրա հակասական ու իրարամերժ դրամատուրգներն ավելի հստակ են դարձնում գույները, անցյալի པարս արժեքների ու վերափոխվող կյանքի բախումի սնվում է փոքր մարդու մելոդրաման։ Մեկ անգամ մեկ, մեկ, մեկ անգամ կիկո 0 Երկու անգամ 1 2, երկու անգամ կիկո 0, 10 անգամ 1 10, 10 անգամ կիկո 0, 100 անգամ 1 100, 100 անգամ կիկո մենք։ Այստեղ արդեն աբսուրդացվում է մարդու արժեքը, եւ սա իրական է ու դաժան։ Կիկոյի հեգնանքի նյութ դարձած կենսագրությունը բացահայտում է փոքր մարդու նոր հոգիվիճակներ։ Զահրատը քաղցրահունջ պոետական նարակների չի դիմում, թեթև է նրա արվեստը, Բարի տերանական ըմբռնմամբ գրում է Պարս անպաճույճ, բայց մետաֆորային հնչեղությամբ։ Բանաստեղծի երկրորդ ժողովածուն Բարի երկինքը լույս տեսավ 1971 թվականին։ Ձևի ու ոճի փոփոխություններ չեղան, նույն կիսահեգնական, կիսաթաղցալի դրամատուրգություններն են։ Ավելացել են խորիմաստ բարախաղեր, բովանդակային շեղումներ, որոնք նրա հաջորդ ժողովածներում ավելի են շեշտվում ու ընդգծվում։ Սալարկեցին Մեհմեդ Բեյ փողոցը, մայթեր շինեցին։ Հիմա կարապետ չի գիտեր մայթեն քալ է, թե մեջտեղ են։ Ամեն օր արտու երեկո կարապետ անցնելու է Մեհմեդ Բեյ փողոցեն։ Տխուր է կարապետ։ Անիկա մեկ-մեկ կճանչնար փոշի հադիկները հին Մեհմեդ Բեյ փողոցին, որ մնացին հողաթափերը, կարապետին հողաթափերը, սալահատակին վրա շլմորուն։ Սլարկեցին Մեհմեդ Բեյ փողոցը մեղք արին։ Զահրատի պոեզիան անդրադառնալիս նկատում ենք մի հետաքրքիր հանգամանք։ Նրա բանաստեղծությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուներով, սակայն չեն կորցրել իրենց հնչեղությունն ու իմաստը։ Դա թերևս բխում է Զահրատյան բարերի ազատ վիճակից։ Զահրատը հազվադեպ է բանաստեղծությունը կառուցում նուրբ արտահայտ չամիջոցներով։ Նրա բանաստեղծական կառուցումների մեջ ավելի նկատելի են կտրուկ շրջադարձերը, փողոցի, բայց ոչ փողոցային, առողջ կոլորիտային խոսքը, Այսպիսի շարադրանքի հետաքրքիր արտահայտություն է համառոտ կենսագրություն Կիկոյի շարքը, որը սկսվում է մեծ քաղաքում եւ վերջանում բարի երկինքում։ Կիկոյի կերպարը թերևս բանաստեղծի ցավի ու ափսոսանքի հանրագումարն է։ Կիկոն ծաղրածուական ու ինչ որտեղ նաեւ Դոն Կիխոտյան կերպար է։ Կիկոյին երկը ճռինչ հողմավար, ջաղացի հեքիաթ, մեքենային դեմ։ Տող առ տող ընդգծվում է աշխարի անիմաստությունն ու անցավորությունը Մարդը միայնակ է։ Դրանից է խորանում ողբեգականության զգացումը։ Մարդը միայնակ է, ազնիվ մարդը, առավել եւս։ Զահրատի մոտ խորը եւ հաճախ նույնիսկ անսպասելի բացահայտումներ կան։ Յուրաքանչյուր ազգ յուրովի է ապրում ցավը, եւ որքան խորն է ցավը, այնքան ուժեղ է ապակինվելու ձգտումը, այնքան բուրն է մղումը դեպի ինքնահաստատում։ Զահրատը խոսում է մեծ քաղաքում դե գերող փոքր մարդու ջղաձգումների մասին, Եվ որ เป զի ցավը չսպանի մարդուն, մարդը սրա մտում է, ինքնի վրա ծաղում, հաղթում անհաղթահարելին եւ ապա աշխարհին նայում པարս, միամիտ, մանկական անկեղծությամբ։ Միտքը դրել է Կիկո, պիտի չմեռնի։ Դուք բոլոր պիտի մեռնեք, աշխարհ Կիկոին պիտի մնա։ Հսկա քաղաքի արորիայի մեջ Կիկոն այնքան խեղճ է երևում, որ գոգնոց կապած անծանոթ աղջիկը նրան մուրացկային տեղ է դնում։ Այնինչ Կիկո մուրալու չէր ելած։ Թաղը բանաստեղծության մեջ ավելի է ընդգծվում Կիկոյի Դոն Կիխոտությունը, թեև թաղեցները Մյուսյուի Կիկո են անվանում, բայց նա բնավել Մյուսյուի նման չէ, ասիկա տարօրինակ աշխարհ է, ընդգծում է Զահրատը, տարօրինակ ու պատճառաբանված։ Կիկո կվախնա Ահմեդ Էֆենդի փոխանցնելու իր առանձնությունը միտքը գինա եւ լուրջ բանաստեղծության մեջ կարծես շարունակվում է պատմությունը։ Առանձնությունը դժվար է, դժվար Դժվար, հետևաբար Աստծո վայել։ Հուսալքումը դյուրին է, դյուրին, դյուրին, հետևաբար մեզի է վայել։ Մեր ապրիլը կեսկատակ է, կեսլուրջ եւ հետևաբար ապրողին վայել։ Առանձնություն, որ յուրաքանչյուրն զգում է օտար քաղաքակրթության ու կենսաձևի հետ բախվելիս եւ զրկանքներով լի մարդը խնդացող մարդու դիմակ է առնում ու սпасում աղվոր օրերի։ Իսկ կյանքը հնադայան կամուրջ մնե եւ կանցնիկ անկե մեր գոյությունը շալկած շուրջ պային մեջ անվախճան Բանաստեղծն իր ոճով ու գելաձևով ինչքան նոյարար ու արդիական է, այնքան ավանդական է։ Նա իր տողերում ոչինչ չի պարտադրում, բայց ընթերցողին վարակում է ընդվզման ու ցասումի տրամադրությամբ։ Ճչան բարերով չի հայտարարում իր հայնասիրությունը, սակայն ընդհանուր բանաստեղծական համայնապատկերի վրա նկատվում է հայինիքը։ Չմոռանանք, որ Զահրատը ստեղծագործել է Պոլսում եւ զուտ հայկական թեմա՝ ազգային ողբերգություն, ժողովրդի ճակատագրի հարցեր բացահայտորեն չէր կարող արծարծել, որը եւ նրա խոսքն ինչ-որտեղ դարձել է ներքնահոս ու ենթատեքստային։ Պարզապես կարող էր նա գրչի նուրբ ծայրով գրել. «Մենք կապրինք մեր կյանքը ճրակ-ճրակ, աստղ-աստղ, հոսուհոն, նետված սիրության»։ Պարոս Սևակը բանաստեղծուն հայմատում է հանրահաշվի հետ։ Այստեղ եւս պետք է գտնել անհրաժեշտ անհայտը, այնուհետև գտնել լուծումներ։ Զահրատը շատ մտորումներ ունի աշխարհի անկատարելության մասին, մարդու դերի մասին, եւ դա հենց գրականության անհայտն է, որի լուծման համար տարբեր գրողներ, տարբեր հավասարներ են առաջ քաշել։ Անհայտն ելի մնացել է անհայտ։ Այստեղ տեղին է նշել արևելյան իմաստնությունը. ծնվում ենք ակամա, ապրում ենք զարմացած, մեռնում ենք կարոտով։ Աշխարը ազատ մուտք ունի։ Ելքն է, որ չես գիտեր, երբ ինչպես եւ երբ ակամա հայտնվում ենք իսկույն մի դուլ եւ մի պարան են տալիս ու աշխարհադես բազմությամբ մոտենում ենք աշխարհակուլ ավազանին որ เป զի դուլ դուլ կյանք վերցնենք հետո բանաստեղծը ֆրիկյան բողոքի շնչով մեկի կարճ մյուսի երկար պարանն է նկարագրում մեկի ոսկյա մյուսի ժանգոտած դույլը շատ եզական հանդես մնե ասիկա իսկ ես այսպես հանդիսատես կմնամ այսինքն անմասն էլիտարօրինակ ու պատճառաբանված Զահրատի, ինչպես ինքն է սիրում գրկնել, զարմանահրաշ պոեզիայում բառը բացում է իր բազմաշերտ ծալքերը։ Նա հաճախ է բարախաղերի դիմում, թեթև երգիծանքով խոսելով բոլորովին տխուր եւ լուրջ երևույթների մասին։ Ասել է թե հումորն օգնում է ամբողջությամբ ցույց տալ աշխարհը, խոսել չնչին թվացող, բայց խոր ենթատեքստեր ունեցող մանրուքների մասին, ինչպես նաեւ մարդկանց, բայց ոչ փոքր։ Այդպիսի տրամադրությունը գրված առանց խաչի, առանց քարի խաչքար գրքում տեղ գտած պարոնյան բանաստեղծությունը, որը պարոնյանական գրեթե սև հումորով խոսում է բազկաթորա բազմած բարեհամբավածախ եւ բարեհամբավագին դրամադես բնակալես մեծավոչինչ մարդկանց մասին, որոնք կնային հայելիիդ մեջ կմեռնեն խնդալեն առանց խաչի, առանց քարի խաչքար գրքից հետո, որ տպագրվեց 90 թվականին, 2004-ին լույս տեսավ Զահրատի բարերուն տակի քերթուածը գիրքը, որը նախորդ գրքի յուրահատուկ շարունակությունն է։ Այստեղ զետեղված են 2001-ին եւ 4-ին Ստամբուլում տպագրած ծայրը ծայրին եւ ջուրը պատենվեր ժողովածուների լավագույն էջերը։ Այս գիրքը ընթերցողի առաջ խոհապրիսոփայական ավելի խորը շերտեր է բացում շատ բան տեսած ու շատ բան ճաշակած բանաստեղծն արդեն համարձակվում է խորհուրդներ տալ, գնահատել եւ ասել, որ սխալվում են անոնք, որոնք կկարծեն, թե ժանկությունը հորիզոնեն անդին է անպայման, կսխալին, քանի որ ժանկությունը մեջն է իրենց ափին։ Բարի, քարի եւ մարդու զուգահեռը շարունակվում է նաեւ այս գրքում։ Եթե շեղ բանաստեղծության մեջ մարդ ցանկանում է նույն պահին ուղղաձիգ եւ հոզոնական լինել, ու այդ պատճառով կնստի ծուր, կքալե ծուր ու միշտ ճամփեն կշեղի, ապա բարերուն տակի քերթուածը գրքի հարցեր բանաստեղծության մեջ միապաղաղ ու միագեփ հոզոնական քայլող բառը նախանձում է ուղաձիկ մագլցող բարին, այսինքն ճապաղ եւ դիպուկ, քանզի նա բախտն ունի ամենաբարձր կատային հասնելու եւ վերջում Զահրատյան լակոնիկ եզրահանգումը։ Իսկ բառը, որ բարարին մեջ ընկողմաներ էր անշարժ, այդպիսի հարցեր չունի։ Համանման մարդիկ սակայն այնքան նախանձելի կենսավիճակ չեն ունենում։ Այս հանգամանքներում թերևս ծուր նստողներն ու ծուր քայլողներն ավելի նախընտրելի են։ Բավականին թարմնչեղություն ունի արտոնություն բանաստեղծությունը, որտեղ խոսքի ազատություն է տրվում գեշ բան չասելու, իսկ լրելու հնարավորություն չխորհելու պայմանով։ Եվ ձևային, եւ բովանդակային առումով հետաքրքիր է երանգյուններ շարքը, որտեղ կարելի է քարյակայի ենթատեքստերի հանդիպել, որոնք ներծծված են ապրված տարապանքով եւ կենսափորձով, որոնք իրենց յուրահատուկ տեղերն ունեն յուրաքանչյուր հայ մարդու հոգեկերտվածքում։ Իդեպ, ավելորդ չեմ համարում նշել նաեւ, որ դեռևս իր կենթանության օրոք դասականների շարքն ասած Զահրատը հոգու բազմաթիվ թելերով կապված էր հինավուրց հայկական Արցախին մի առիթով նախոստովանել է։ Ես ինձ արցախցի եմ համարում։ Պապերս արմատներով գորիսից են։ 18-րդ դարի վերջերին ճակատագրի բերումով հայտնվեցին Թուրքիայում։ Չեմ ուզում կրկին ողբերգական դեպքեր հիշել, որովհետև յուրաքանչյուր տխուր առիթ հիշելով մեռնում ու նորից ծնվում եմ։ Զահարատի տողերը մեր քնարերգության մեջ անմահացրել են փոքր մարդու մեծ հաղթանակը, որ եւ արժանի է հանգամանալից ուսումնասիրության։